اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Ako želiš, možeš biti od muhađira. Ako želiš, budi od ensarija. Dakle, izaberi što ti je draže od toga. S ovim riječima razgovarao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam sa Huzeifom ibnul Jemanom kada ga je prvi put susreo u Meki. A za taj izbor Huzeife ibnul Jeman, kojoj od častnih i dragih skupina muslimana da pristupi, postoji priča. Jeman, otac Huzeifin, je Mekelija iz plemena Benu Aps, ali on ubio nekog čovjeka od svog naroda pa je bio prisiljen na selidbu iz Meke u Jesrib. Tamo posta štićenik plemena Abdul Ešhel, od njih se i oženi, pa mu se rodi sin Huzeife. Iza toga su se produžile zapreke koje su ga spriječavale da ode u Meku, te je on često putovao između nje i Jesriba, ali je većinom ipak boravio u Medini. أبشر بخير فإن البارد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن البارد الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج فأبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله Kada je Islam svojim svjetlom u arapsko poluostrovo, Jeman, otac Huzeifin, bijaše jedan od desetorice pripadnika plemena Benu Abs, koji dođoše Božijem poslaniku, salallahu alaihi veselem, i obznaniše pred njim svoj prelazak na Islam, a to je bilo prije Hidže u Medinu. Zbog svega ovoga može se reći da je Huzefe bio Mekelija po porijeklu, iako je odrastao u Medini. Huzefe ibnul Jeman odrastao u muslimanskoj porodici i bio odgajan pod nadzorom roditelja koji među prvim prihvatiše Allahovu vjeru. Tako i on postao musliman prije nego što je vidio svojim očima Božijeg poslanika, salallahu alaihi veselem, žudnja Huzeife da susretne Božijeg poslanika ispunila sva njegova čula. Otkako je postao musliman, stalno je osluškivao vijesti o njemu, raspitivao se o njegovom izgledu, što je još više pojačalo čežnju i želju za susret s njim. Jedan put otputovao Meku da ga vidi i samo što se susrete s njim, upita ga Jesam li ja muhađir ili sam ensarija, o Allahov poslaniče? On mu odgovori, ako hoćeš, budi muhađir, ako hoćeš, budi ensarija, ti sam izaberi šta više želiš. Na to on reče, ja sam ensarija, Allahov poslaniče. نمضي قتالا إلى قدسنا نبقي رجالا على دربنا نمضي قتالا إلى قدسنا نبقي رجالا على دربنا نمضي قتالا إلى قدسنا نبقي رجالا على دربنا نمضي قتالا إلى قدسنا نبغي رجالا على دربنا ليبقى وثيقا يا أخي عهدنا ومهما سالت للدعوة دمانا ومهما سالت للدعوة دمانا نمضي قتالا إلى قدسنا نبغي رجالا على دربنا نمضي قتالا إلى قدسنا نبغي رجالا على دربنا ليبقى وثيقا يا أخي عهدنا ومهما سالت للدعوة دمانا ومهما سالت للدعوة دمانا والبن الشهيد للمجد قادها والموت لا يثني للزحف جندها Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru u Medinu, Huzeife je od tada stalno bio uz njega i kao što je oko stalno uz drugo oko. S njim je učestvovao u svim bitkama, osim bitke na Bedru. Za taj njegov izostanak sa Bedra vezuje se ova priča koju on lično ovako kazuje. Od učešća na Bedru spriječilo me to da sam ja sa svojim ocem bio van Medine. Korejševički nevjernici nas uhvatiše i upitaše gdje ste se uputili. Mi reko smo Medinu. Oni rekoše vi hoćete da se pridružite Muhammedu. Mi reko smo, želimo da odemo samo u Medinu. Oni odbiše da nas puste, a uradiše to tek nakon što su od nas uzeli zavjet i obećanje da nećemo pomoći Muhammedu i da se nećemo boriti na njegovoj strani. Tek nakon našeg obećanja nas pustiše. Kada stigo smo u Medinu, obavijesti smo Božijeg poslanika o zavjetu koje dado smo Kurešijama i upita smo ga šta da radimo. Alehi selam reče, ispunit ćemo zavjete koje smo im dali, a Allaha molimo da nas pomogne protiv njih. Kada dođe bitka na Uhudu, u njoj učestvovaše i Huzefe i njegov otac Jemana je pokaza veliko junaštvo i dade velike zasluge za pobjedu, a iz bitke se vrati živ i zdrav. Njegov otac, međutim, poginu kao šehid, s tim što njegova pogibija bi od strane muslimanskih sablji, a ne mušričkih. I taj slučaj ćemo vam prepričati. زف الشهيد والحور تأبى أن تزف إلى البنين الحور تهتف بهجة زف الشهيد والحور تأبى Kada započe bitka na Uhudu, Allahu poslanik postavi Jemana i Sabita ibn Vakša u zaklone gdje su bila djeca i žene, jer njih dvojica bijahu veoma već stari ljudi u dubokim godinama života. Kada se bitka najviše razbuktala, Jeman reče svom drugu, Oca nemamo, pa šta mi čekamo? Tako mi Allaha nijednom od nas nije preostalo života nikoliko treba magarcu da ožedniji a to je izraz kojim se označava veoma kratak vremenski period. Pa svejedno je hoćemo li umrijeti danas ili sutra. Zašto ne uzmemo naše sablje pa se priključimo vjerovjesniku, pa možda nas Allah počasti šehadetom, to jest pogibijom na njegovom putu. Njih dvojica uzeše onda sablje i uđoše među onu gužu u samo poprište bitke. Sabita ibn Vakša, Allah počasti šehadetom i on poginu od ruku mušrika. لبيكنا يئست فالتهبي سلت دمى الأحرار في ساحة الغدر افتوها يا ثوار لترضى بالقهر سلت الأحرار في ساحة الغدر افتوها يا ثوار لترضى بالقهر قد حال كل غدار وجرعون Za Jemanom, ocem Huzejfinim, se sjuriše sablje muslimana koji ga ne prepoznaše. Huzeife koji je sve to primijeti očajno povika. To je moj otac, ali ga uopšte metežu niko nije čuo. Tako starac pade od sablji svojih drugova, a Huzeife im reče samo kratko. Neka vam Allah oprosti, jer on je najmilostiviji opraštač. Nakon bitke, vjerovjesnik, salallahu alaihi veselem, je htio da sinu da otkup za ubijstvo oca, a je na to reče. On je tražio šehadet i to je postigao. Moj Allahu, ti si mi svjedok da ja otkup za smrt svoga oca poklanjam kao sadaku za dobrobit muslimana. Taj postupak je još više uzdigao njegov ugled kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem. Vjerovjesnik je duboko prodro u osobine Huzeife ibnul Jemana, te se nakon kraćeg vremena istakoše njegove tri odlike. umnost, koja ga je dovodila do rješenja svakog problema, pravovremeno i brzo shvatanje, što je mnogo puta dokazao, i čuvanje tajne tako da do njegovih tajni nije mogao niko dospjeti. Poslanikova taktika je inače bila da razaznaje odlike svojih ashaba, koje su i kakve njihove mogućnosti, da bi zatim postavljao odgovarajućeg čovjeka na odgovarajući položaj. وترابك يا بلادي يا عجل بدنا نوصل عابسان بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان عجل يا بابوري عجل بدنا نوصل عابسان بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان عجل يا بابوري عجل بدنا نوصل عابسان بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان يا امي بدي زواد رصاص وخرطوش بواريد بدي ترجع Najveći problem s kojim su se susreli muslimani u Medini bijahu munafici od jevreja i njihovih pomagača i sve ono što su oni činili vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim drugovima u vidu spletki i zavjera. Vjerovjesnik koji je znao sve munafike po imence, povjeri Huzeifi ibnul Jemanu njihova imena, to tajna koju nikom od svojih drugova nije povjerio. Upozori ga da ih dobro motri i prati njihova kretanja, te na taj način da odbija njihovo zlo od islama i muslimana. Od tog dana Huzeife ibnul Jeman bi prozvan vlasnikov poslanikove salallahu alaihi tajne. Vjerovjesnik je iskoristio vrline Huzeife, a naročito se to iskazao u jednom od najopasnijih momenata kada se najviše istakla potreba za oštroumnošću i snalažljivošću. To bijaše na dan bitke na Hendeku, kada je neprijatelj opkolio muslimane sa svih strana. Ta opsada se stegla i stanje je postalo veoma teško i skoro da se više nije moglo izdržati. Mnogima je postalo svega dosta. Snage su bile na izmaku. A neki muslimani pomisliše da je Allah odlučio da ih uništi. Međutim, Kurejši i njihovi saveznici u ovim presudnim trenucima ne bijah u boljoj situaciji od muslimana. Allah im je pokazao svoju srđbu tako da je slomio njihovu snagu i uzdrmao njihovu veličinu Poslao je na njih strašni vjetar koji je isprevrtao njihove šatore i kazane za kuhanje, a pogasio njihove vatre. Njihovo lice je zasuo pjeskom, a oči i uši im je napunio prašinu. رابطات الصليب من صلواتي أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطغاة أنا أبكي مساجدي أفرمتها رابطات الصليب من صلواتي أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها U tim odlučujućim trenucima koje historija ratova bilježi, poražena strana je bivala ona koja se prva pojavi, a pobjednik je onaj koji bi samo za tren ostao duže miran od svog protivnika. U tim časovima, kada se odlučuju ishodi bitaka, špioniranje protivničke vojske je bila ogromna prednost od koje zavisio dalji plan i dogovor komandanata. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi veselem iskoristio sposobnost i iskustvo Huzeife ibnul Jemana, te odluči da ga pošalje pod okriljem noći u samu protivničku vojsku, kako bi mu donio vijesti o njima, prije nego što on donese ikakvu odluku. Pa dajmo riječ Huzeifi lično, neka nam on prepriča to svoje putovanje u smrt. Kaže Huzeife, te noći bija smo poredani u safove sjedili smo u tišini. Ebu Sufjan sa ostalim mušricima iz Meke bijaše iznad nas, a jevreji Beno Kurej zabijahu niže nas, tako da smo se plašili za svoje žene i djecu. Nikad nismo doživjeli tamniju noć sa tako žestokim vjetrom, Udarci vjetra bijahu poput udaraca munje, a mrak je bio takav da čovjek nije vidio vlastiti prst pred sobom. Prisutni munafici su tražili dozvolu od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi veselem, da ih poštedi bitke, pa bi govorili da su njihove kuće nezaštićene od neprijatelja. A to nije bilo tako, samo da ih vjerovjesnik pusti koji god ga je upitao, on ga je pustio i on bi odlazio, tako da je nas ostalo svega tri stotine ili približno toliko. Tada vjerovjesnik ustade i poče da prolazi mimo nas pored jednog po jednog sve dok ne dođe do mene. Na meni ne bijaše ništa što bi me zaštitilo od hladnoće, osim nekog ogrtača moje žene koji mi je dopirao do koljena. Dok sam ja sjedio na zemlji, vjerovjesnik mi priđe i upita, ko je ovo? Ja rekoh, Huzeife. On upita, jel Huzeife? Ja odgovorih, ne ustajući zbog hladnoće i gladi, da, vjerovjesniče. On reče, među neprijateljem se sigurno nešto dešava, pa idi, uvuci se u njihov logor i donesi mi vijesti o njima. Ja krenuh, a bija jedan od onih koji su se najviše smrzli i umorili, pa Boži poslanik sallallahu alaihi veselim reče Moj Allahu, čuvaj ga prijeda i iza leđa i sa njegove desne i sa lijeve strane i iznad i ispred njega. Tako mi Allaha, samo što vjerovjesnik završi svoju dovu, Allah od mene otkloni strah, glad i hladnoću koje su me bile zadesile. Kada sam krenuo, ali i Sela me pozva i reče mi, O Huzeife, nemoj da učiniš ništa na svoju ruku prije nego se vratiš. Dobro, rekoh ja, i krenuh, šuljajući se kroz tamu sve dok ne dođoh među mušričku vojsku i postavih se tako da sam jedan od njih. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل Malo iza toga Ebu Sufjan ustade i poče govoriti. O Kurejšije, reći ću vam nešto, ali se bojim da to ne doprije do Muhammeda, pa zato svaki od vas neka pogleda ko sjedi do njega. Ja nema do drugog izbora, nego na brzinu uze čovjeka koji sjediše do mene, za ruku i upita ga, ko si ti? Taj i taj, odgovori on, ne upitavši me ništa. Onda Ebu Sufjan nastavi. O skupino Kurejšija, tako mi Boga, više niste u dobroj situaciji. Naša stoka je upropaštena. Benu Kurejze su nas napustili, a ovaj strašni vjetar nam je načinio ovo što vidite. Pa krenite sa mnom nazad, jer ja odoh. Onda ode do svoje deve i odveza je, pa sjede na nju, a zatim je udari da i ona ustane. Samo da mi poslanik, sallallahu alaihi veselem, nije naredio da ništa ne činim prije nego mu dođem, lahko sam ga mogao ubiti strijelom. Onda se ja vratih, vjerovjesniku, sallallahu alaihi veselem, i nađo ga kako klanja na ogrtaču jedne od svojih žena. Kada me primijeti, primače me do svojih nogu i nabaci na mene jedan kraj ogrtača. تحزنوا يا إخواتي إني Ja mu tada prenesoh vijesti o neprijatelju, na što se on mnogo obradova i zahvali se Allahu onako kako to dolikuje. Huzeife ibnul Jeman osta dosljedan čuvanju tajne o imenima munafika, dokle god je bio živ. Halife, vladari muslimana nakon smrti, poslanika sallallahu alejhi sellem su stalno gledali na njega u mnogim stvarima. Omer ibnul Hatab, Allah bio zadovoljan s njim, bi, kada bi umro neki od muslimana, pitao, je li Huzeife došao na dženazu? Ako bi mu odgovorili da jeste, i on bi tu dženazu klanjao. A ako bi rekli da nije, i Omer bi posumnjao i ne bi htio klanjati dženazu tom čovjeku. Jednom ga je Omer upitao, ima li među mojim namjesnicima neki od munafika? Ima jedan, odgovorio mu je Huzeife. Pa reci mi koji je, reče Omer. Neću to učiniti, završi razgovor Huzeife. Malo iza toga pričao je kasnije Huzeife, Omer otpusti baš onog čovjeka kao da je upućen da to učini. Možda samo mali broj ljudi zna da je Huzefe ibnul Jeman sa muslimanima osvojio mnoge perzijske gradove i da je on bio uzrok da se muslimani slože oko jednog mushafa nakon što su se umalo razišli po pitanju Allahove knjige.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 drugom svijetu. Kada je već uveliko obolio smrtnom bolešću, dođoše mu kasno u noć neki drugovi, pa on upita, koje je ovo doba? On mu odgovoriše, blizu smo sabahskog vremena. Tada on reče, tražim zaštitu kod Allaha od sabaha koji bi me odveo u džahennemsku vatru. Neka me Allah sačuva od dana koji bi me odveo u džahennemsku vatru. Onda ih upita, jeste li donijeli kefine? Rekoše mu, jesmo. On reče, nemojte me umotavati u skupocjene kefine, jer ako sam kod Allaha zaradio dobro, bit će mi zamijenjeni nečim boljim. Ako je nešto drugo, i ovo će mi biti oduzeto. Tada nastavi govoriti, moj Allahu, ti znaš da sam ja više volio siromaštvo od bogatstva. Volio sam skromnost više od veličine, a smrt više od života. I dok je ispuštao dušu, govorio je, ono za čim sam žudio, stiglo je, nema spasa onom ko se nekaje.